панская потеха. Якраз пад вербніцу у суботу, самы снег і грасі слоту, у будан міхал за лесем пхаўся. Конь ножык клыга выступаўся, вода под коламі плюхтела, Бадай тут іх нуда паела. Вязі з гумна для іх салому, і стол цягні апошні з дому, каб мелі дзе на чым пажэрці. Боганя нашага вы чэрці, Михал панаў кляне і лае. А ён загад з кватэры мае сюды ў будан, каб смачна спалі і горабы паны не зналі завесці стол у слон саломы. Будуй ты сюды ім хоромы, Завошта ж ім спытаць пашана. Навошта Бог трымае пана? Дзеля таго, каб панавалі і нашым братам папіхалі, Ці ласку ў Бога заслужылі, каб іх тут песцілі, тулілі? Эх, брат, усё то ашуканства, калі-небудзь ім згіне панства. І чу міхал нутрон душою, не мае грунту под сабою вось лад такі на гэтым свеце адны ў пашане тыя ў смецці век жывуць под нейкім страхам все ж выйшлі ў жыцця адным шляхам і что ты зробіш покарайся и аднаго гужа трымайся да буданоў ён пад'язджае пад'ехаў коніка спыняе, знімае стол у слон салому. Алеся шле з канём дадому, а сам агонь тут раскладае, салому сушыць, прыбірае, бо заўтра будзе паляваннем. Паны пад вечар прыязджаюць, х на кватэры ўжо чакаюць, сюды прыпре іх у змярканне. Пад вечар неба праяснілось, і ўсё вакол развесялілось. Глязі, <laughs> панамы тут шанцуе сама пагода, ім слугу і сонца светіць стала ціша. Багатым чорт дзяцей калыша. Михал у думках зазначае сам з сабою разважае. І рупіць гэта паляваннем. А заўтра ранкам у світанні яму падводзіць трэба пана. А ну ж глушец неспадзявана зляціць куды. Ці так зарвецца, калі на гэта павядзецца, ты свяці тады вачами перад ляснічым і панамі. О, ты ўжо тут! Ты рчыць як паля. Здароў, як маюся, Михаля. А так і маюся яго мосцю не то з усмешкай не то со злосцю михал з будана адазваўся <laughs> а пальчык громко засмяяўся ты брат як пан той у будане а что ты думаешь вас пане хіба не пан михал подняўся як пан у боки важно ўзяўся іспанской мінай пахаджае по-польску па пальчыка пытаем цапоешь галган ты Co potrzebę? Ja dałem tobie durnią chleba. I do diabla, <laughs> pan prawdziwy, ze śmiechem palczyk odznaczają. Abodwóch śmiechem poszywaje spotkanie ten ton żartliwy. Праз паўгадзіны ўсе сышліся, цяпер размовы павяліся наконт пановы палявання. Ох дасць ракоўскі залівання, калі панам не пашанцуе і сам лушца не запалюе. Так і ўскіпіць як рак чырвоны, такі ён кручаны шалёны, сам вінават цябе аблае, за няма што з гразёй змяшае. Ох і паганая ўрода! Прышыбла б дзе яго калода, Абрыцкі моўчкі дым пускае і люльку пальцам прыціскае, аб чымся думае сукрыта. Усмешка нейкая разліта і на на... і на твары і пад вусамі. І толькі ўскіне ён вачамі, то на таго, то на другога ды не прамовіць ён нічога, бы засмучае штось старога. Уставайце, едуць! Усе ўсхапились, захвалявались, заходили знаки на грудях поправляют и на спатканне выбегают и ўраз спыняются стоять паноўтых трэба привітать. Паны ў калясцы подъезжаюць. Хорман тут лейцы подтинае, стаянных пару припыняя, а пан абрыцкі з леснікамі скланились нізка прад панамі. Паны чуть-чуть адно зірнулі, на іх увагі не звярнулі, як бы не людзі то стаялі і ў свой будан павандравалі. Тут леснікі бягом да брычкі, бо знаюць панскія прывычкі, нясуць іх стрельбы і пакункі, прылады розныя ладункі, і ў будане іх прыбіраюць панам як могуць дагаджаюць. Паны ж не бачаць іх, не чуюць, Бяры іх нейкі рух, жартуюць, усё іх цешыць, забаўляе, налад вясёлы падымае. Буда, нагонь, начлег цікавы, прасцецкі стол, салома, лавы, таксама цешыць паляванне, ім тут цікава ўсе дазвання. Апроч людзей, што ім так дбаюць і ўсе іх глупства выпаўняюць. Тут быў ракоўскі пан ляснічы, знясвіжа главны кіраўнічы маёнткаў княжацкіх. Пан свіда і трэці пан даўгі як дзіда быў пан каржывіцкі, равізовы яшчэ не бачаны тут новы цямнее ў лесе ноч надходзіць морозик злёгку націскае на небе месяц усплывае задуму смутную наводзіць і лес маўклівы азірае гары дрыжыць огоньнь шумлівы а залатыя пералівы вуглё мігання дрыгацення ім ткуць чароўнае адзенне. Шчыты агнёвыя, кароны, то ярка-светлы, то чырвоны, шугае полымя бурліва. А іскры зорачкі шчасліва бягуць плывуць бліскучым роем у гору голькі к тоўстым хвоем і ў верхавінах прападаюць, бы вочки плюшчаць, уміраюць. Тут светла, весела, все живо, А ў лесе тьма ляжыць маўкліва, глядзіць панура, не ласкава, што не ў свой час ідзе забава. Дрыгучы блеск вакол гуляе і цьму адгэтуль адганяе. І піша здольныя малюнкі і фарба ў розныя гатункі па тоўстых хвоях раскідае, дзівоты чараў выяўляе. Сядзяць паны, як страхі ты, яміны важныя такія, все непрыступны і ўсе горды, рашучы погляды і цвёрды ў кожным слове у кожным руху відна знявагада псяюху. Псяюхі ж ім усяк слугуюць, і для вячэры стол гатуюць. Вагонь бярвенні падкідаюць і прад панамі выдыгаюць. І вось за стол паны садяцца, ім заманулась частавацца. Келішкі вудкай наліваюць і чаркі з чаркамі стыкаюць, жуюць смажэнне і вендліну і хваляць добрую часіну. А вудка больш развесяляе. Пан рэвізовы зачынае. Ешще польска не згінела, пукі мы жыем ім. Паны адны перад другімі шыкуюць жартамі сваімі, свой розум гонар выстаўляюць і дубальтоўкі выслаўляюць. Ракоўскі злосны з леснікамі зусім не той цяпер с панамі. Паны ў хвальбе не зналі меры, самім сабе не мелі веры, ды пралганнё сваё маўчалі, не подсяваючы, все лгалі. А я, тут свіда выступае ён вуз угору падымае і панству кідае з запалам седн віку забіф едным з шалем паны нам момант слупянеюць жаваць іх сківіцы не смеюць загнаў пан свіда ім за гвоздку як бы у горло сунуў костку дальбух цікаве даен слово а сказаў нарэшце равізовы. Як жа гэта проша пана сіх зрэзаў севіда нечакана і верх цяпер над імі мае. Паноў аж зайздрасць разбірае. То пан жартуе. Як то можна паны развагу вядуць розна, сказаць салгаў не выпадае поверыць веры не хапае а паўнамоцны ўздавальненне як бы агорнуты ў праменні навокал горда пазірае і важна шчокі надзімае як бы паноў ён і не бачыць няхай жа пан то растлумачыць а так панове едным с шалым зноў ткнуть ткнуў іх свіда як бы джалам. Канцы дае ім тлумачэннем. Забіў ваўчыцу на шчаненні. Паны, ляснічы і равізовы, як па камандзе б'юць галовы. І як то мы не дагадались і доўга все яны смяялись. Назаўтра рана чуть разднела, чуть-чуть на ўсходзе посвятлела, была короткая нарада. Каму вясці якога пана? Абы не гэтага шатана, хоць бы не мне ўсучылі гада, Михал падумаў аб ляснічым. Абы не з гэтым паляўнічым, так і другія разважалі, пераглядаліся, чакалі, але як свіда быў тут главны а з леснікоў найболей слаўны михал даўно ўжо тут лічыўся то ён михалу даручыўся каржывіцкі пальчыку застаўся а ў трэцяй пары аказаўся ніхто другі як наш гавака аж уздыхнуў ён небаракам размеркаваўшись таким чынам паны по розных пуцявінах ідуць на токі з леснікамі михал здалёк пайшоў тенькамі готовы план давно ён мае ідзей с виду навучае гаворыць с прыціскам хоть тихо каб не ўстрывожыць тое ліха вось тут паночку таковіска глушец асочаны ўжо блізка, няхай жа пан ідзеці хутка, Бо гэта штучка вельмі чутка, не асцярогся і прапала. І свіда слухае Михала, што толькі той не загадае. Михал над панам волю мае, цяпер ён пан хоць на минутку. Скачыш, браток, под маю дудку, прызнай жа, мне і ты пашану михал у думках кажа пану як скокну я і пан хай скача спынюся я і пан спыніся глядзіш панок не памыліся каб тут не вынікла няўдача михал замёр стаіць маўкліва а з імі свіда нерухліва а У лесе значна посвятлела, і вось дзесь блізка першня смела заграў глушец і абарваўся, ды зноў зачаў, разбалбатаўся. Михал даў знак, скок, скок, спыніўся, З ім радам свіда апыніўся. Ці бачыць пан, Унь, Ун чарнее! Ой, ой не, хай пан цярпець умее! А свіда стаў пароть гарачку і ўжо ў стрельбе ўзвёў сабачку: Не руш, не руш, панокрый Божа, Пан папсаваць і справу можа. Яшчэ минуту улучылі на крокаў 20 подступілі, цяпер. Глушец як на далоні сядзіць бы, шула ў заслоне хваёвых лапак хвост мятлою як бы любуецца сабою балбоча крэхка і свішча глушец клікае на ігрышча а мог хваленні жыццю правіць і гэты бор спрадвечны славіць міхал і свіда той часінай стаялі моўчкі под ялінай і Пан свіда стрэльбу падымае і доўга цэліцца, страляе Бух! грукнуў стрэл. Лес узбудзіўся, Дымок раўнюткаю стралою жахнуў старую гэту хвою, з якой глушец даўно здрадніўся, і раптам з ёю разлучыўся, У момант дзівяў і страціў сілы і не паспеў разняць ён крылы, на мяккі дол намок зялёны упаў на смерць акрываўлёны. Узнялась галоўка і апала, два разы лапка задрыжала, Навек застыла нерухома. Асвіда рад быў рад вядома рублем мехала ён трактуе цыгаркай хвацкаю частуем